papera sacchetto ne estas pli bona ol plasta. En multai vendeioi ne plu haveblas plastai sacchettoi. En Germanio la offertado de modeloi cun materiala dicetso de dec quin gis quindec micrometroi ecte comence de citiu iaro nun estas ancau mal permesita. Sed la offertatai alternativoi ancau ne ciam estas bona solvo. Ciel tion montras la exemplo de port helpilo por fructoi cae legomoi ce la vendo pretaro en la superbazaro. La superbazaroi ne plu raitas offerti al siai clientoi tiuin maldicain plastain sacetoin por la portado de nepacitai fructoi cae ili estas ec ne tiom malbonai ol oni pensas. Char la alternativa unu foi usa papera sacetto havas mal pli bonen ecologian bilanzon ol la unu foi usa plasta sacetto. Char la papero havas ok oble pli altan peson, clarigas la germana natur protecta ligo NABU. Lau NABU, La materialo estas necessa por stabiligi la papera in Pro Protio estas ancau applicatai longai cae chemie tractitai fibroi. Ca existas ancora unu plia argumento contra la papera sacchetto. La productado de celluloso postulas multege da energio cae da aquo. Cae ancau gravas la papera sacchetto vere nur consistas el papero. Char lau nabu, en multai pacajoi estas interne engluita foliajo el plasto au aluminio por preventi exemple shirigion de la papero post contacto cun humidezzo, cae por preventi che la printai farboi transiros alla nutrajoi tiui tiel tractitai paperoi estas apenao recicleblai. Se oni comparas la alternativoin, la unuan rangon ocupas retagioi por fructoi cae legomoi el plur foi usa poliestero. Tiai retagioi estas almenao quindec foie usatai. Multae superbasaroi bazaroi offertas tiuin variantoin por aceto ciel dauri povan alternativon alla unufoi usai sacetoi. El ecologia vit puncto, launabu, plei bonae estas la variantoi el reciclita poliestero. Sed ancau fresha poliestero superas la aliaen eblezoin la duan rangon occupas retaggio el cotono se oni calcula spri almenau cent foia uso tamen necessas attenti che estu bio cotono char la productado de la plantoi ali case estu streme di pro la interalia alta consumo de aquo. La trian rangon en tiu comparo occupas plastai unu foi usai sacchettoi. La quaran rangon occupas la paperai sacchettoi. Composteblei plastai sacchettoi el ter poma au maisa amelo, la unabu, ne estas alternativo, char gravas la eblezzo al reciclado, ciu en citiu caso ne existas. Ali flanke, la uso de plastae sacetoi por fructoi en Germanio restas permesita. Oni tiel volas malhelpi la mal de nutrajoi, do oni povas facile aceti, lau besone, nur mal quantoin da fructoi, do eble nur unu au du pezoin.